Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikapena eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Erretegia! entzun eta parte hartu irubebikoitza.zintzilik.net FM EUN Bueno ba, hortikan ere eta hemendikan ere eh, negua iritsi da e, urtarrila dijoan egun hauetan iritsi da hotza eta ona ere elurra iritsi da. Bueno, egun polita dugu gaur guzkitsua, baina izugarrizko hotza. Eta etxeko berotasunetik, ba, zuekin egoteko asmotan, astero bezala, eta zenbaitetan bezala gaur hemen gurekin lagun bat izan nahiko nuke, laguntzat bai daukagu eta zehazki irratilariokeanok eta abotsaren eta komunikazioaren eh, arma bai. eskuan ba. <laughs> dugunok eh, laguntzat daukagu mumia abutsamal ba. hau izan baitzan e, herriaren abotsa edo kontzeptua babesten azizena beraren gandik dator kontzeptua hau eta bera kazetaria da izan da eta jarraituko du izaten eta hori bizitako baldintza txarretan. Ez hain hogeita hamar urte egona baita mumia mm. busamal isolamenduko gartzelatan, Estatu Batuetako gartzela espezializatu hoietan, mm. hogeita hamar urte isolamenduan eta hogeita hamar urte kenduta pare bat hilabete, eh, abenduan jajin baizuen zuen mumia abuzamalek bere kontra jarritako ediotz zigorraren mehatxua e, kenduko ziotela. Urteak eta urteak egondu da berak bere liburu batean aipatutako ediotzaren e, eh, edo Mm. eta hortatik atera bazuten ere ediotzan zigorraren mehatxua ezpata bere buruan gainean etzioten kendu orain iragandako abendura arte mm. ba orain gartzelan munduan ospakizunak gutxi izan badaitezke ere eta gartzelaren ospakizun bakarra da gartzelatik ateratzea, are gehiago <laughs> gartzelekin bukatzen dugunean izango da ospakizun eguna, baina gutxienez urtarrilaren hogeita zazpian, hogeita mar urteta gero, hmm. zelda normal dien oietara pasadute mumia abuzamal. Izolamendutik aterata, e, eh, ba, tratamendu normalera edo deitzen duten horretara eraman dute mumia. Aurreko astean egoera larritu egintzan, a, ba, berriz ere historia eta historiak errepikatzen dira, eta bere gartzela denboraren hasieran e, e izan dako e, anekdota nola baita berriz ere izan du mumiak aurreko esteetan. Hau da, bere rastak, bere, bere herria, bere eh, borroka simbolizatzen duten rasta hoiek, hile bai. eh, kiskartutako, hile luze hoiek, moztu arazi nahi zioten. Hori gertatu zen gartzela zutenean, eta moztu nahi izan ditzituelako sortzi urte pasazituen isolamenduan, eh, bai. hori zigorra zelata, orain ere aurreko asteetan e, mumiak baditu lurre daño iristen zaizkion e, rastak, eta hoiek moztu nahi zizkioten. Hmm. Hori zela eta guretzako ere ikasketa ondila, denontzako e, mugimendu ondila izan da, nazioarteko presioa ondila izan da, bere aldeko aktivistak hartzelaren ateruntz e, jun e, ziren, e, Harrisburg e, dagoen e, kartzela da Harrisburg e, niretzako nerik gogoratzen ninduen ez dakit zerbait zentral nuklearren konturen bat edo etzan izan hortikan laroi garren urteetan edo ez dakit orden berdin da bainan gartzela horretara Camp izeneko kartzela horretara bos mila e, sinadura eraman zituzten bai. bere babeserako taldekuak eta ONU edo UNO delako horren komisio, komisario baten torturaren kontrako komisoria Juan Mendez izenekoak ere e, mumiaren alde idatzitako testu bat ere eraman zuten mm. eta bueno, azkenik Hogeita hamar urteta gero gutxienez egon daiteke mumia gartzelan barruan jarraitzen badu ere e, isolamendurik gabeko mm, gartzelan honek esan nahi du bere bizitak jaso izango dituela lehenengo aldiz hogeita mar eta gero e, babeseko edo tarteko kristali gabe bere zenideak eta lagunak hmm. bezarkatu al izango dituela. Sí hau irakurtzerakoan, hau entzuterakoan, ez dakit e, norainoko dimensioa aukiko duen honek, baina niri behintzat bihotzaia paralizatu egintza eten satzea, zer izan daiteken hogeita mar urte, eta gero alako e, sensazio bat, alako bezarkada bat berriz jaso alizatea. izatea. Bai, bai. Isolamendua praktikatzen da mundu osoan, isolamendua tortura txuria deitu izan dute, isolamendua ere Alemaniako gartzeletan e, praktikatu izan da, eta Alemania izan da, bai Turkiara, bai Estatu Espainolera, tortura txuria esportatu duena. Mm. Tortura txuria esperimentu militarretan e, sortu zuten, poli, e, soldatuekin eginako esperimentuetan, eta hor da beste adibide bat, ba, potere handiek eta nola zabaltzen dituzten bere tresnak. Baina, guk ere, baditugu gure tresnak, eta e, mumiaren kasuan bezala ikusi dugu, ba, bueno, pauso txikiak badira ere, pausoak badirela, eta sí. urrengo pausua, mumiaren urtebetetzearen egunean, eta adi, apirilaren hogeita lauean, bada mumiaren urte betetzea, berroita mesortzi urte beteko ditu aurten, eta egun horretarako urrengo kanpaina bada antolatua, horretan mumiaren eh, libre jartzea da eh, i, baldintzari gabeko eh, eskaera, eta, bueno, ba, hor badakizute, egun horretarako bai Euskal Herria, bai eh, munduko beste lekuetan ere kanpaina kantolatuko direla eta Washingtoneko e, eh, justiziakorako instituzioetara e, jungo dala jendea bertan okupazio bat egiteko. Beraz, badira hilabete pare bat, baina bueno, gaurko albiste, bai, pozgarri honekin eta gogoratu bai. ere zere isolamenduan dauden jarraitzen duten eta gaur ere horko bai. komunikabiretan irakurri izan dugu e, Txus Martin Basauritarra dagoen egoera isolamenduaren eraginaz ba bueno hau da ordun mumiarekin batera gure hmm. gure gogorapenak eta gure deia deialarra Oso noiz. Bien, pues es Casco. Desde luego, dejamos apuntado ese, ese 24 de abril. Dejamos apuntado también el 4 de, de febrero que ya nos lanzaste la, la propuesta para esa, esa fecha de un poco de recuerdo, conmemoración y un poco de la solicitud de la libertad para también este otro preso indio. Sí, del movimiento American Indian. Sí, el 5 de febrero se cumplen 36 años 36 años del encarcelamiento de Leonard Peltier, que como ya contaba la otra vez es un es un caso más del racismo, bueno, o de la de las discrimina la justicia, la así la justicia siempre es discriminatoria, pero en este caso la discriminación clara que hace a los distintos pueblos que viven en el continente norteamericano y Leonard Peltier es como Mumia Bujamal un símbolo de esta lucha y también de esta justicia discriminatoria. Y el día 5 de febrero, bueno, las convocatorias son para el sábado 4. Eh, hay convocatorias delante de los consulados eh, de los Estados Unidos en, algunas ciudades para exigir la, puesta en libertad. Leonard Pertier, después de 36 años, también se encuentra en una situación eh, de salud bastante frágil. Sí, tuve ocasión recientemente un poco a la luz de la información que nos brindaste en las pasadas crónicas pues de, de ver pues parte de un documental que hay en, inglés sobre la vida y sucesos que llevaron a la cárcel a Leonard Peltier y un poco pues salen amigas, amigos, compañeros de, de él un poco, pues también, a pesar de estar en inglés, pues las secuencias y los testimonios eh, se repiten en, una realidad cercana y cercana y por otro lado extendida por todo el mundo como es la, realidad de, las prisiones esta lacra que, bueno de la que se ha dotado la, humanidad que, vivimos y que desde luego pues está está generando tanto y tanto sufrimiento en tantas y tantas personas, familias y seres que rodean a, a las personas en prisión. Pues por eso ahí estaremos, bueno, mm. en, en estos pequeños momentos de, de bueno, de, de, victoria o de o de, de, pasos en la lucha y bueno y ahí seguiremos estando también en, en este camino que, que tan rápido no no se acaba, no se llega. No olvidamos, no olvidamos a las personas que están en las cárceles y desde luego extendemos, extendemos el grito de abajo los muros de las prisiones. Pues gracias Isa por haber estado hoy también con nosotros en esta crónica desde ese norte, ese norte no peninsular, sino ya continental, continental desde Hamburgo y gracias y más veces. ba urrengo urrengo astean berriz ere izango gea. Osondo. Aio izan Erretegia egunero sortzitan. Erretegia, errepikapena guardiko ordu batean. Erretegia, ubikoitza, ubikoitza, ubikoitza, sintzirik.net. FM. Eus. jarraitzen duzu esentzelik irratia entzuten, eta esan bezala, ba, telefonoaren bestaldean, kepa daukagu, bera ekologista martxaneko kidea. Gabon, kepa? Eixo, bai, gabon dena, bai, bai, Bueno, eta, bueno, lehenengo goza, boentxe, bertan eman dugu nahalbiztea, zorionekin egon garitze egiten labeko kidea, ba, bilboko manifestazioa zela eta, eta, bueno, azken orduan esan digu, ba, ez dagoela, ez dagoela manifestazio horik bilbon, atzeratu egiten dela, Berriz donostian larun bat honetarako badago manifestazio deialdia eginak Gipuzkoa desberdin baten alde, arte eredua aldatu, azpegitura lan handiak elditu Pentsatu manifestazioak aurrela jarraituko dula Badaukazu azken orduko berririk edo? Ez, ez, ez, gure asuma da aurrela jarraitzea Batez ere gainak Ipuzkoa da eta pentsatzen dugu ba, Gipuzkoa mailan aukera izango dugula, trinea oz edo eskiakin edo <laughs> aldugunakin azaltzeko, ez? Ko Kostaldean dena segura eskielur gutxi, bueno, ez dugu esan esan. Vale. Bueno, ala ere, ba, bueno, kampaino honekin, ba, gipuzkoa desberdin baten alde jende arte ere aldatu, ba, hilabete osoa, drama zue, bai, zue, bai, ekologista martxanta, bueno, beste zenbait, talde baitare, ba, ongaroen jaizki belgo superportuaren aurkako taldea, eta bueno, beste hainbat eta hainbat. Ez dakit, e, agian azkarregi da, baina balorazio bat egin daiteke nola joan den hilabetea? Bueno, bai, ni guztuk eh, hilabete honetan, ma, ba, gauz asko egin dira da, itzaldiak, e, eh, zine proiezioa, eta gero baita ba, tokian tokiko, ba, mendi martxak, ez, ez eta teko balazarte zubietan inguru gortan, Ba, errauskateren aukako plataforma horren aukako, bueno, martxa bat egin eta bai makro kartzela zela, hor gauz asko diguazte poligono eta barre, eta bueno, pixkat horko eh, ere ikuntza ikusirik, bueno, horreko martxa bat egin zen, esplikatzeu jandiari, ba, zuzenean, ez? Eta gero, ba, ondela gutxi ere, lengo, azte bukaera, ba, izango nun, eh, oarzo aldean ere beste bat, ez? Plataforma logistikoa, superportuan asuntuakin, lotzen dituen tunelak ikusiaz, nondik nora ikuazten, eta, bueno, beraz, proieto guziak, ez? Batez ere, bueltak ebiligera, eta, bueno, itzaldiatan ere, bat, orlozan, eta donostin, daren derine izan ditu itzaldiak, eh? gazu batzutan, bueno, itzaldi batzutan, bueno, zeimat gai desberdin jorratu, garrausketa gaiarekin hasita, ba, superportua, HTA edo gure lurrak eh, jasatzen ditun bazpigitu handia hauen e, eh, edagina mota dituen eta bueno, liburu baten aurkezpena eta barrez. Bueno, pesatzen dugu beti bezala movimentuak egiten dugula, ba, bueno, aukera eta informazio banatze lan horretan, bueno, pues, e, egin behar duguna egin dugu, instituzion paper askotan jokatzen dugu, da informazio banatzeko e, momentu hauetan, beraia beti ukatzen dago, eta beno, nik dut interesante dela, ba, hortan jorratzen jarraitzea, ez? Eta zer esanik ez, gaur egungo krisis ekonomikoekin, ba, duen eragina ba, gizarte zerbitzuetan, ez? E, askotan dugu, errausketan kasua dela adibidez, ba, nola hipoteketa, hipotekatzen ari gaituzten, gipuzko guzia, ba, goita urterako, ez? Horren bosteun e, milioi euroko gastuak e, borraindu egin behar dira, e, eskatu behar dira, eta ikusi dugu krisiso honetan diru egin non dauden, ez? Arekatetik gutxi eta bestetan dauden tokietan daude, azpigitora handia hobetan eta gero ezin erantzuni ba, egoera sozialari, ez? Eta merko alderantziz, Handa bizi personak eta gero azpigiturak edo eraikuntzak. Hor eh, neri baleloan ez eh, hasierate ditu dian atentzio baita ere da hori azpiegituraren handia gelditu ba aipatzen dituzun arrazoiengatik ba gaina gauden krisiarekin ba bueno nabarmena da eslen eta ez orain ez dela momentua baina bueno orain indikan gehiago aipatu dituzu erraustegia eta gero superportua eta bueno bestein badaude direla ba dirutza izugarria kostatzen dutenak ez baina nor leman baita ere aipatzen duzu jendarte eredu aldatu ezta da jendea benetan konturatzen da zer den egin nahi dutena ah, gure lurraldearekin zen olako txikizu egin nahi duten uste duzu ba, poliki poliki jendea aldatzen ari dela ikuspuntu hori bueno, eh, jendeak momento batzutan erantzuten du ez? errausketan asunten e, gaiekin erantzuten zuen bai, txingu dutik hasi urrin taino Atxeten e, gaia, bueno, maten du zailago dela, eta beti zailago intzaigu hau gizarteratzea alaren ikusut eh, ikusi dela, ez? E, zenbat itzalditan eta baita ere eh, telebistan bertan botatzen dute dokumentalakien, ez? Izugarrizko azpigiturak egin dirala ez? Eman, hemen bakarrik Euskal Herrian bakarrik bizik estado guzian eta bueno, e, garbia azaltzen dute izugarrizko diru xautzia izan duela bai aeroportutan, bai abiondiko trenan, eta ze erabilpena daukan, ez? Eta askotan, askotan, ez, denak egin dira, ba, diru publikoakin, dena gordein dutako bitartez, bilutako diruakin, ez? Odun, eta gero, zer e, erabilpen e, e kaskarrak dituzten, ez? Izugarrizko e, pufuetan, eta mantenua hori bizeko areportu eta e, giltoki eta hauekin, ba, zinerantzunik, eta ba, subentzionatuz e, eh, bidare, bidarai batzui, esatateko aeroportuan gertatzen hori, ez, ba, personako bosteungo eh, subentzio jaso dozen zizuz dela eh, esaten da ez, biaje bakoitzako, estadua jartzen duen dirua, eta bera nik uste dut, naiz eta jendea kosta egiten zaio, ematen du e, obrak egin ezkeo enplegua sortzen dela eta horrek aberastasuna ekartzen dula, baina ikusi berra dago, ba, zer gertatzen ari da, ez, da gaur krisisa non dignora etorri den, ez, izugarrezko espekulazio, ez, zugarriko ere egin, eta azkenean horre prof egin du eta hor daude, ez, egoeran berri dena dakigu. Zer maten jendea den, bueno, nik uste dut pixkana pixkana lortzen dela eta ikusten dula jendeak, ez. Eta gainean, gero zenbidea bilatzekoan zenei kargatzen dioten zenean bizkarrea botatzen duten, ez? Eta nik uste dut, ba, atxeten adibide bada, esko jarlaritza gaur e, aurtengo presupuestetareko iuna goita, bos, goita zeia e, ditu, ez duela, dituela e, aurrekontuak e, egiteko, ez? Non, eta demo berdinean, ba, egoera sozialari ez, ez dioten egiten, ez? Bai, ezkuntzan, bai, osakintza mailan, eh, sanide mailan, eta berrez, orduan, nik uste dut, ba, berandu edo goizago, goizago beranduago jendea enteatzen hango dela zer gertatzen aiden. Zaila da, ez, ekonomantez hitz egitea, baina nik zut, jendea konturatzen dela pixena pixena zer gertatzen nahi, eta zer mundu sortu dugun, eta beraz, ba, zuk esaten duen bezala ez, ere du soziala aldatu berra dago, izin dugu jarraitu dinamika honetan, gauza bukatu egiten dira, materia prima bukatu egiten dira, petrolan kasua, energian kasuan, eta posible dugu planteatu, beste mundu bat, beste gipuzkoa desberdin bat, non, ba, hemengo produktuak konsumitzen ditugu, hemengo garraio mohemitu gutxitzen dugu, eta energia gutxi erabiliz, bueno, beste gizarte eredu bat, e, zabaldu, ez, bai hemen, eta bai munduan, ez, nik uste dut, hau mundu mailakoa dela, ez, beste mundu bat posible dela, eta nik uste dut, gipuzko azten magera, azten magera egiten, ba, aurre hartuko diogula, ez. Bale, mhm. ba, ba, oso ondo, kepa. Pixka bat ez dakit, agian deialdia luzatzea larun bateko manifestazioareko, gogoratzea orduak eta lekuak, eta ez dakit zabe gehiago aipatu nahi baduzu. Ba, gine uste eh, garrantzia duen agatik eta ekonomian duen eranginan agatik ere, nik uste jendeari garbi esan bezala ez Bilbaoko manifoizu izan duzu eh, ba, bertan bera utzi dute, baina nik uste zer ikusi handia daukala rekorteak, pobreziak, eh, eraman dugun dinamikian gati, beraz, ba, Bilbao da, eh, joaterik ez duena, nik uste interesantea dela azaltzea donostian, horrek ere launduko dugulako eta bideratu beharko dugulako ba, ekonomian ondik nora joan berdugun eta zenen baitan jarri berdugun, ez? Beraz, horren, gombira pena guztiari, azaltzeko larumata honetan, ba, arrazaldeko bule bulebarrean, eta manifa bat, eta gure asmoak, eta kezkak, eta kexuak ba, azaleraz, ez? Beraz, bihar prensa horreko bat egin dugu, eta aldez aurretik ama, pena hori, eta animo, nahiz eta elur, elurra izan donostira nio, ba, nik uste dotore gengo dela, gure kaixak azaltzeko. Seguro baiet. Bueno ba, nire esker kepa, gurekin egote amalurra maite dugulako Azpia egitura lan handia gelditu Abia dura hundiko trena Erraustegia belgo superportua Oiatzun lezo gaintxurizketako Plataforma logistikoa Irungo olabarriako ternika Donostiako metroa Zubietako makroespetzea Gura bideak topizak Gipuzkoa desberdin baten alde jendarte eredu aldatu. Azpiegitura gelditu. Otsaiak lau, donostiako bulebarrean manifestazioa. Manifestazioa. Azkida. Denok kalera. Mugu izaitez. Eta hortzak erakutsi. Eta hortzak erakutsi. Astelenetik ostiralera erretegia. Zintzinik irratiko saio informatiboa. Beste komunikabidetan entzungo ez dituzun berriak. Kontrainformazioa. Agenda, elkarrizketak eta bar eta bar. Egunerokotasuna begiratzeko beste leio bat. Animatu eta barte hartu! Etor zaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikatena, eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte batu! irubebikoitza.zintzilik.net FM! Eun! duzu esentzilik erratian zuten eta esan bezala batzoko ba, plenoko grabaketa horren ondoren, ba bueno, ja, urrengo jabetetan daukagu beste formato batean egiteko aukera, baina bueno, horren ondoren, ba, lehenengo elkarrezketarekin goaz, gorkoa, zuzenekoa, ustu telefonaren bestaldean zorion daukagula, labeko kidea, opa Gabon? Opa Gabon, kaixo. Eta, bueno, zuekin harremaetan jartzeko arrazoia zen, ba, bueno, ba, larun bat honetan manifestazio nazionala, dituta dago Bilbon, horretara, ba, sindikatoak, ba, fela, SK, STILA, eta beste hainbeste, baita eragil sozial desberdinek, langabetuen batzarrek, bueno, jende eta elkarte mordoska batek deitzen dute ez, eskubiden alde. Arrazoia bago dezta, larun bai, Bilbora juteko. Barkatu? Eh, Bai, entuten diazu, arrazoia badaudela, ez da bilbora juteko laro matonetan. Bai, hori da, arrazoiak eh, sobera daude, bai, alaxe da. Bai, bueno, mobilizazioa planteatzen da, batez ere, ba, krisiaren eh, ondorioz edo, ba, eh, gizartean bizitzenari eh, bizitzen ari garen eh, ba, aldaketa edo ba, salatzeko, ez? Hau da, baloratzen duguna eh, manifestazioaren deitzaiek da, ba, krisiak izaten ari den ondorioak, ba, batzera gueltarik ez dutela izango, edo bintzat, e, ba, bueno, ba, orain arte, e, oso kritiko ginen ongizate estatua, ba, ba jo puntuan dagola, ez? Azkena mobilizazio nekin salatu nahi dena da, ba, ongizate estatu horren e, bukaera bizitzen ari garela. E, hainbeste urtetan, hainbeste borrokekin ba, lortutako eskubide asko, ba galtzaen ari gara edo galtzar daude, ezta? Da? Jendea badirudi jende asko bestaldera begiratzen du, baina hori benetan horrela da, ez da? Bai, hori da, e, guk eh, sindikatu bezala lan munduan eh, zuzenean bizi dugu egunerokotasunean eta eta egia esan benetazko pasada da. Hau da, ja ez dira ez da e, komitxunez eta UGTK Madrilen e, Espainia baina sinatik akordiak, baizik eta ja gobernuak e, dekreto bidezari dira e, ba hori, ba urtetan zeharen lortutako eskubideak, ba bertan bera guzten, ez? Eta lan mundutik eh, haratago ere, ba ikusten duguna da, e, ba bueno, ba ongizate estatuaren zutabe diren e, eh, ba publikoak eta osasun gintza eta erakaskuntza eta ba, ba bueno, plantatzen ari direla benetazko triskantza egitea eta beintzat e, eh, bueno, gobernua esaten ari dena da, ba ondorengo asteetan horren berri izango dugula eta beretan e, albiste izango ditugula. Manifestazio honek agian daukan berrikuntzaetako bada, ba, bueno, ba, aurreko lehenagotik egon dira manifestazioak, greba egunak ere bai, azkeneko urtetan, oren honetan eragile sozial asko elkartu dira, ez hor bado de langabetua, baita ere, ba, bueno, esklusioa jasatzen duten ba, talde asko, ez nola, nola bolaratzen duzu hori, hainbeste talde elkartu izana? Hori, batera jote bat da, eta guretzako oso pozgarria da, ez? E, Euskal Herria ez eh, orionez oso oso anitza da eta hainbat eh, mugimendu sozial daude, baina gehientsuak izaten dira normalean e, maila lokalekoak. Ta hortaz ez dute izaten e, espazio bat, ba nolabait konfluitzeko edo batera jotze bat egiteko, ez? Ani larumateko mobilizazioarekin hori lortuko dugula. Hau da, eh herriz herri egunerokotasunean lan, lanean dabilen eh hainbat lagun Ba, bueno, ba, izango du aukera ikusteko ba, herri maian egiten den lanak, ba, badula reflejo bat, eta, eta asko garela, ba, ba egorarekin, eh, ba, bueno, ba, atxeka edo, edo bueno, bintzat, ba, ba zerre gaudenak, ez? Pentsatzen du larun bateko hau baitare izango dela, ez dela eseren amaiere izango, baizik eta aurrera goko, ba, gian datorren erako, ba, prestatzen azteko, ez da? Bai, alaxe da, e, espero dugu e, lehenengo pauso bat izatea, eta etorkizunan ere, ba, ba, salaketa lanean jarraitzea, eta ez hori bakarrik, ze, ze gure iritziz e, salaketa zaratago ere, baiz egin barko dugun ez baiten, ea e, beti aldarrikatzen dugune alternatiba hori zertan gauzatzen den, eta eta ea, ba, pausuz pausu azten ba, bestelako eredu ekonomiko bat e, ere lanetan, ez? E, aipatu ditugu ja langabetuak aipatu ditutu ikusitut hemen e, balta daudela deialdien artean e, horretan ba, azkeneko bi hiru astetan langabetuen batzarra ere eginda eta astelenera horako, bai guardiko amabitan deialdia eginda nola, nola ikusten duzu e, mugimendu hori? Ba, bueno, gu mugimendu horren e, sorreran ja parti izan ginen eta ba, gipuzkoako beste, beste inbritan eta batez ere ba, eraikuntzako langile artean eh, sortutako mugimendu bada, ez guretzako e, beharrezkoa da mugimendu hori. Hau da, gaur egunean e, langabezi zifrak entzuten ditugu, telebistan ikusten ditugu, gure eguneroko tasunean ezau, seguro ez guztiok ezagutzen dugula jende mordua langabezian dagoena, baina gero e, nolait ez zegoen kalean espazio hori edo garrasi hori etzen entzuten, ez? Eta nik uste dut, e, ez dakit, azken aldiko mugimendu hauek, ba, ba bueno, baukera ba, amaten dutela behintzat, ba, ba egora hau pairatzen dune jendea e, badalbait entzun arazteko, ez? E, Otxeaen lauean, Bilbon, beraz, arratsaldeko zeitan, manifestazio nazionala, eta urrengo asterako baitare deialdea badaude, ez? E, irakaskuntza, bueno, baitare administrazioan, e, deialdea badaude baitare horeretan, edo men eskualdean? Bai, bueno, e, lehenik eta bain, e, karo, e, larun bat honetan, kurioso da Euskal Herria eta eta bueno, begia ba, esan eh, holako gauzak egunen batean konpondu beharko dire ze Donostian ere bestelako mobilizazio bat ere badago, ez? E, Azpiegituren kontra. Hau da, eh, egun berean tamalez e, Bilbao manifestazio nazional bat egongo da eta Donostien herrialdeko manifestazio bat, baina azken finean e, ba krisiarekin oso lotuta dauden bi mobilizazio egoko dira, ez? Hau da, e, Bilbon salatuko dugu zertarako ez den erabiltzen dirua, edo zertarako instituzioak ez duten dira erabiltzen, eta aldiz e, donostian salatuko dugu zertan e, erabiltzen duten ez. Hau da, azpiegitura handietan, e, superportuan, HT, erreuzka joan, eta horren azken zinean e, bide jaldi dauzkagu larumatan bertan. Bai, horre buruz galdetzeko asma genukan eta bueno, beste galdera zen eh, aurrengo asterako baita ere bora e, badaude ba funtzionarioak eta administrazioko langilea deituta daude hainbat lanuste egitera eta bueno, ez dakit hemen eskualdean ere e, deialdiri badagoen edo Bai, hori, otsaiaren bederatzean e, lanuztea dituta dago eta den txago uste dute mobilizazio bat antolatuko dutela e, horretako udaletxeko langileek, baina eguna ez dute orendikan ez dute zehaztu. Ze ostiral hontan egitekoak ziren, baina azkenean e, eh, fetxalatu dute arazoren baten eta eta etorren astean egingo dute. Bera, segura baino baina negu hau bero datorkigul, gulez, da? ba, itxura guztin arabera da, bai. Bale, ba. Ba, bueno, bez, dakiz ebe gehiago nahi duzun komentatu, Sorion? Ez, eh, lehen egin patu duena, eh, bi aukera badau delarumat honetan, e, <laughs> badakite gura alditxarra egingo dula, baina, bueno, e, garraio publikoa ere badago, eta hortaz, ba, jende guztia animatu, ba, bai bilbora da bai donostira agerra dila, eta bere aserrea, ba, kalean erakutsi dezala, besteri gabe. Bai, por cierto, galdetu, bilbora juteko, eh, autobusarik edo antolatu duzu, e, eh, izan emateko? Bai, eh, labek ez ditu antolatu autobusak gipuzkoatikan, e, aipatu dizuan horregatik, bi mobilizazioa duelako, orduan, e, beste gaiuntzeko herrialetatik, bai, e, aterako direla guk antolatutako autobusak, baina gipuzkoatik ez. Bale. Oso, no. Barkituta gaitza. Bueno, ba, mi esker gurekin egotagatik. Oso, no, eskerrik asko zuei. Sí. Biztaleriari dei egiten diogu politika hauek bertan berauz ditzaten eta eskubide sozial eta laboralen alde mobiliza dadin. Otzaiak lau, larun bata, arratzeldeko zeiretan, manifestaldia Bilbon, Jesusen bihotzaren plazatik. Recortes. Más pobreza, menos derechos. Manifestación Nacional. Sábado 4 de febrero a las 6 de la tarde desde el Sagrado Corazón de Bilbao. Movilicémonos a favor de nuestros derechos. ke indako planteamentuak eta supeportuaren aurkako ba, ideia zabaltzen en Juanda? bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, badakogu dei bat egin digu zorionek berriro, orduan ba, berari, berari emango diogu, berari emango diogu mikroa, nola ez? Hau pa, zorion, a ber, bai, daukagu labeko kidea da, orain dela mar minutu berarekin hitz egiten aritu gara, eta uste dut azken orduko berri baterako erako deitu digula. Hau pa, zorion. bai, kaixo. Bai, eh, lehen hitz dugu e, larun batean e, Bilbon egiteko azan manifestazioaz, eta bueno, hitz egin dugu guraldiaren aurrikuspenak edo balintzatu zizakela manifestazioa bera, eta hortarako deitzen, deitzen izuen, hau da, orain formatu diate, ba, bueno, iragarpen e, beltzoiak direla eta, ba, bazkenean ba, bertan bera gelditu dela manifestazioa, bueno, bertan bera ez, atzeratu egin dela manifestazioa, eta nahiz horrendikan e, ez daukagun, ba, bueno, jakin dezatela entzulek, ba, azkenean, eh, larun bat e, eh, bilboko manifestazioa, ba, ez dela burutuko. Bale, ba, ba, dizugu, deitu izana, eta, bueno, horrela gure entzule badakite, eta gu ere, ba, zaituko gara zabaltze mesua. E, eh, donostikoaren berri ez duzu ekiko, donostian jarraituko du manifestazioak, espero, edo, espero du, ez dakit. Herrialdeko manifestazioa zen, e, ba, mantenduko dela, hortaz, e, bueno, arratxaldeko bozerritan, e, jendeak aukari izango du, ba, azpiegitura joien kontra, ba, bakadere ez dutzeko.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 Bai, atxaleon. Eta, bueno, zurekin harremanetan jartzaren arrazoia da, ba, bueno, zuzara, ba, udalean, lanean, hor ingurutan dabilen, ba, komunikazio arloan, lanean dabilen lagunetako bat, eta hortikan sortu da azkeneko hilabete hauetan, ba, herria bizi, ba, komunikazio, ba, ba ez dakit, e, nola ditu, komunikazio jarduera bat, edo ez dakit web horri badago, badaude beste zenbait gauza agian zuk hobeto esplikatuko duzu zer den, zer den herria bizi hau. <laughs> bai, hori da, eh? berez, eh, izena herri bizia izango litzake, eta, bueno, herri bizia pixka bat, eh, marka bat da, marka bat da, e, planaren marka bat. E, e, bueno, e, udale udaletxeak edo ikusi zuen e, beharra e, udal plangintza bat edo egitekoa la urtetarako e, plan bat planteatzekoa herriari eta horren barroa ma ba, pizka bat e, komunikazio arloan eta ba bon, horri forma ematen eta hasi ginen eta hortik sortu zen herri biziarena beraz herri bizia jaiotzez udale plan bada berez, baina bueno, gero adar eta eta lor ikutzen dituena, baina bueno, hitz baina esateko hori xeretzake, eh? udal eh, gobernuak daukan eh, lau urtetarako udal plana. Mhm. Eta plan horretan, bueno, orain gutxinez hasieran ikusten dugu, ba, bueno, web horri bat sortu duzue, herribizia.errenteria.net, eh, bertan, ba, bueno, ikusten dira gauza desberdinak, azizarete ustuta horreneko izan zela streaming bidez eman zen utela, ba, ba, zera batez ekitaldi bat, udal berriak egindakoa, gero ondoren ere sartu ditu egin bat bideo, aste honetan bertan langabetuekin egindako elkarrizketak, Horen ikusten dugu baita ere, ba, aste honetako udaleko ba, plenoa baita esartu duzuena. Zen, zen da bertan agertuko diren gauzak? Bai, e, web horri hori eh, planteatu da pixka bat bi, bi norabidetan edo, eh? Bat da izan horretzake, ba, udal eh, plan hori, lehena ipatutako udal plan hori, eta abenduaren e, bian aurkeztu zen udal plan horren berri ematea, eta udal plan horren jarraipen egiteko tresna bat izatea, eta horregatik, ba, bueno, web horri horretan sartzen direnek edo aurkituko dutena da, e, udal plan horren ba, azalpena, e, eta udal plan horretan e, txertatzen diren e, proiektuen azalpena eta horiei ba jarraipena egiteko aukera, eh? Eta bestetik e, aurkituko dena da ere, ba nola e, komunikabide bat edo internet bidezko komunikabide bat, eh? Hor planteatu zena izan zen e, bueno, e, udalak behar zuela pixka bate komunikabide propio bat izatea eh, herritarrei informazio hori zuzenean eh, helarazteko e, horre utxune bat ikusten zen eta eta hori da pixka bat lehenengo pauso edo izan da web hori sortzea eh? eta web horri horretan ba, aurkit, aurkituko herritarrak aurkituko dituena izango dira ba, udalaren eh, jardunari lotutako albisteak eh? horrek demora gutxi darama web horri alde horre, baina, bueno, momentu horretan, ba, egunero, ba, albiste bat edo bi berri, bai, e, jartzen ditugu, eta, hendik aurrera, ba, espero dugu, gero eta gehiago izatea hor zabaltzea ikusten dugu baita ere gero Facebooken, ta Twitterren, ta sare sozialetan murgildu zaudetela, ez? Agian oso kuriosoa da ikustea, ba, horreko, ez daki jarraitzen duen, horreko web horriak udaletxarenak, uarrenteria.net, edo alako zerbait zen, eta triste, triste xamarra zenan, ez, ez, ikusten, ez, gainera saia eta momentutan gauzako aurkitzeko bai udalarekin zer ikusa zeukatenak eta honekin ez hau askoz ere bau, ez dakit modernoagoa ikusgarriagoa da ez pixka bat beste aia baztertzen da eta hau da jarraituko duzuen bidea komunikazioaren arloan Beno, egia esan eh, bai ikusten dena da beharra eh, zazkenean, bueno, udalak e, badu errenteria.net webgune hori, baina gero badira beste webgune desente. Eh, gazteriarena, eh, bueno, ondarearekin bada beste bat, azkenean ez dakit zama diren, baina baina marretik gertu ibiliko dira. Eh? Orduan, beno, guk bai ikusten dugun, duguna da, pixkat komunikatiboki horrek ez duela, ba, ez duela zentzu handirik edo ez dugu ikusten lotura edo koesia handirik horri. Eh, beraz, eh, egin nahi duguna da, pixkat horri dena, denari zentzu eman beti ere, eh, baudalak egiten duen ah, balik eta gehien e, gizarteratzeko. Ez hor, Jose Manuel Ferrada, serrenteriako ezkerrako zinegotziak esatzen duen bezala, ba, gure helburu izango litzateke udaletxeari nolabaiteko kristalezko paretak edo jartzea, ezta? E, Kosi eratzen du horre eh, lan handi bat eh, dagoela egiteko eta orantxe garela lehenengo pausuak ematen. E, hor, e, dauzkagun web hori edena, zuke esan duzu bezala, ba, modernizatu egin behar dira, eguneratu egin behar dira, eta, eta informazioa e, herritarren e, herritarren eskura eskura jarri e, e, eta eskura jarri lehenik eta gero ba teknologia berriek ematen dituzten aukera horiek ba baliatu ba bai herritarren parte hartzea bultzatzeko e, sare sare sozialetan eta bueno sortu sortuko ditugun bestelako tresnetan beraz ez da ez da baztertzen, ba, errenteria puntu honetu egorri hori, oraindik ere martxan dago, baina bai e, epe motz batera, ba, horre ere, ba, aldaketak, aldaketak izango dira. E, Erritaren parte hartzea komentatzen duzu, badakit baitare, ba, bueno, ba, lehen aipatu duzun, ba, bueno, orkespen horren ostean, ba, bueno, hainbat eta hainbat bilera egin dituzula, berriko hainbat talde eta eragilekin, ez, enolako jarrera somatzen ari zaete? esan oso ona. E, guk, bueno, pixkat, e, komunikazio aldetik eta markatzen den e, bigarren helburua izango litzateke, ba herritarrekin eta ba binorabidetako komunikazio kanalak eta komunikazio tresnak sortzea. E, horrek esan nahi du binorabidetan e, ematen dela komunikazioa, alegia ba, bueno, udalak herritarrei eta eta herritarrek udalei ere, ezta? Orduan, e, zentzu horretan, eta, bueno, udal planean ere azaltzen den bezala hor badagoa tal bat e, bidearen bidean ere izena duena, eta, eta tal horretan ba, badaude hainbat proiektu, ez Batzu dira, baina mm, publiko eta ezagunak egin direnak, ba, ba oso batzarrak, ez da? Horre mila bosteune eh, personak hartu dute parte guztira, horren konklusioak ere publikoak egin dira, eta erabakiak ere, eta hor, eta horre beraz e, ikusten denez harrera harrera ba, ba oso ona izan da, ezta? Baina ez auzoetan bakarri baizik alor guztietan ere ari gara ba bilerak planteatzen eta bestelako tresna komunikazioak batzuk bila publikoki e, ikusten direnak eta beste batzuk ba, ba ikusiko direnak baina hor pixka bat maila pribatu gagoetan eta eta ematen ari garenak baina konklusioa bai izan da batetik horereta e, badela herri bat e, oroar e, gizarte mailan eta ba, parte hartzerako ba, sekulako baldintzak eskentzen dituena ortopiko asko izaten dira ez da ba, jendeari ez zaiola interesatzen e, instituzioak ez interesatzen politikarekin lotzen direlako eta bar baina guk aurkitu dugun errealitatea ba, ba beste bada jende pila bat aurkitu dugu parte hartzeko gogoarekin e, proposamenak eginez eta eta espero dugu ba Bale, legegintzaldi honetan bertan, e, ba, tira, emaitza horiek bakiro eta agirikoagoak izatean. E, eh, komunikazio um, asuntonekin, e, eh, lehen aipatu dut, sartu ezkeo zuen web horrira herribiziarrenteria.net, ba, azkeneko albistea da, ba, honetako plenoaren, ba, bideo pare bat, badaki baitare, lehen komentatu dugulako, elkarrezketa hasi baino lehen, badaukazuela baita ere plenoekin ere, ba, zer bai gehiago egiteko asmoa, ez? Aurratu dezakezue? Bai, bai, bai. E, bai, eh, azkenean, eh, herritarrei e, e, Erritarren parte hartzea eta bilatzen denean, ba, tira, lehenengo baldintza da, pixkat, informazioa helaraztea, ezta ezagutzea zer egiten den erritarren diruarek ez, azkenean udaletxeak erritarren diruak udeatzen du, e, nola hartzen diren erabakiak, e, non hartzen diren eta bar eta hor eh, dudari gabe eta gauza bat eh, fundamentala iruditzen zaiguna da ba baudal batzarrena ezta plenoak dira azkenean eh, erabaki garrantzitsuenak hartzen diren gunea alderdi politikoak daudena bentzat horrezkaritza duten alderdi politikoak daudena eta iruditzen zaigu ba ba ezinbestekoa dela plenoak plenoetan gertatzen dena bere horretan ba herritarrei helaraztea eta horregatik gure asmoetako bada e, plenoa zuzenean ematea. E, estremin bidez e, emango genituzke, e, herribiziaren e, web horri aldetik, eta asmoa dugu, ba, ba lehen bailen e, astekoa, orain txaldean egingo dugu, e, plenoa izango litzake normalean, e, hilabeteko azkeneko aste artean ezaten dira plenoak, ba, bueno, asmoa dugu, txaldean lehenengo frogatxo egitekoa, bezala martxoan e, egingo genuke, eta behin eh, emisioa eman eta gero ere, ba, plenoak eh, oso osoak, ba, utziko genetuzia web horrian, ba, edo zen herritarrek nahi duenean, ba, ba e, ikusteko, ez da? Agian gure gure udaletxeko ba, politikariek tentu handiago erekin ibiliko dira, ez jakin da ba, grabatzen eta zuzenean herritarrek ikustituztera plenotara de jendea juten zen, baino gutxiago, baino kasu honetan nor geldituko denez ez, agian zenbaitek bere jarrerak hobetuko dituzte, kasu askotan horretarako ere balio badut, badute, ba, ba ongi etorriak. Bueno, Bayon, ba, ez dakit, ez dakit zerbait aztu zaigun, herribizia.errenteria.neten topatu daiteke ba, baina arte egin duzuena, eta ez dakit zerbait, egongo gara baitare, hotxaiaren amaiera, ba, ba pleno ostean, edo, bueno, urrengo, urrengo datetan ere ongo gara, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun. Ba, ba ez da, ba, web horria, ikusteko, hor dago laudal plana, horra dela udalarekin notutako albisteak eta eta beno, ba, parte hartzera animatzea jendea ba, ba ari garen kanal eh, guzti horietan eta eta informatzen joango garela. Ba, sondo. Eskerrik asko eta bueno, taurren arte, vale? Venga, mi esker. Vale, eskerrik asko zuek. Somos Sutura. Sutura es el grupo que se ha acercado hoy aquí a Sinchili y Kirratia, aquí en Tomás López, y dos de sus componentes, dos de sus componentes, los guitarras, Endica y Anchón. Aupa, Endica, Aupa, Anchón. Aupa, eh, buenas. Bien, pues estos dos componentes eh, forman parte de, un grupo, un grupo que yo pues tuve la oportunidad de, escucharlo en, un concierto de la Sinchilic en Lobato que, se acercaron que estuvieron los, compañeros de, de, Sutura y la verdad es que resultó reconfortante confortante eh, el concierto y, las gentes que, nos encontramos. Os agradecemos desde luego aquella colaboración con, la radio que también han realizado muchos, muchos grupos y estamos un poco aquí en torno a Sueños Podridos, este último CD que, que habéis editado. Sí, el año pasado salió a la venta. fue en junio del 2010, exactamente salió a la venta. Acercarnos un poquitín más al micrófono. Pues lo que decía, eso, pues salió en junio del 2010 a la venta con el sello Vagaviga. Sí. Y eso, y hemos estado pues este año tocando para presentar el disco, para venderlo, para que la gente lo escuche y bueno, ha ido bastante bien todo, la verdad, no nos quejamos. Muy bien, Sutura, Sutura componen Anchón y John, que están aquí con nosotros en la guitarra. Indica, indica, indica. perdona. Eh, Villa, batería, Iván, bajo y Anars, la voz. Bueno, eh, tengo aquí un poco el, recorrido de, las, de las canciones. Ya cuando, cuando se escuché, pues uno que, de alguna manera celebró con, con mucha euforia la, la, llegada de aquel primer LP de la Polla Records, el, mm, Salve Regina, el, aquel primer LP de, Polla, de Polla Records, pues la verdad es que al, que al escucharlo sintió de alguna manera que el relevo estaba, estaba hecho. Había, había una fuerza nueva, un motor ahí que se renueva, diríamos, en, en la edad y sutura, pues tal y como, como lo escuché lo, y tal y como os lo digo, lo lo sentí y le, he seguido luego pues así he seguido al, grupo y la verdad es que siempre pues me ha, resultado eh, pues he, estado atraído por sus letras y por su, su modo de decir las cosas sutura un grupo que habla claro contundente y mucha crítica social Sí, eh, al final somos un grupo Pugmas, más que nuestro objetivo, aparte de divertirnos, es eso, ¿no? Pues un poco la crítica social y, no sé, que la gente escuche las letras y que reflexione, ¿no? Sobre todo eso, que la gente escuche una letra y se ponga a pensar sobre ese tema que igual hasta antes de haber escuchado el tema pues no había pensado, pues o pues yo que sé, pues perros del poder o la policía, a ver lo que hace y tal, pues Hmm. no sé, que la gente reflexione también con nuestras letras, ¿no? Si no, cantaríamos a cualquier otra cosa. Y no, pues eh, siempre nos ha gustado la música punk, como tú dices, pues la polla siempre nos ha influenciado y no es la primera vez que nos comparan con la polla Records. Pero pues porque nos gusta, ¿no? Y es normal, pues nos gusta un grupo y que salga algo parecido a ese grupo. Al final estamos influenciados por eso. Y eso es nuestro objetivo. Pues lo primero, como he dicho antes, es divertirnos y, luego eso, que la gente reflexione un poco las letras. Bien, ¿cómo, anda, cómo andan los, los ambientes punks por aquí, por, por la bahía? Bueno, bueno no, no, no hay mucho ambiente, la verdad, ¿eh? Ya. Yo, yo hace poco he estado con ellos. Eh, Anchón, hace 10 años, ¿cuánto, ¿cómo era esto? Pues, pues menos que ahora todavía. <laughs> no sé, ahora la verdad es que... Hombre, a los conciertos sí se, se acerca gente, ¿no? Pero igual sí... No sé, que yo suelo diferenciar dos cosas siempre. La gente que le gusta el rollo y la gente que de verdad se involucra y siente lo que es esto, ¿no? Mm. Y la verdad que la gente que siente pues como podías en los años 80 hay muy poca. Sí. Y eso en, encima de un escenario se nota qué grupo de verdad siente lo que hace y qué grupo está ahí, pues no sé, pues por hacer un grupo y porque la gente le mire, ¿no? Hmm. Y ostra, pues yo la verdad que hay mucho grupo, pero no sé, no no veo eh, esa involucración del todo en la mayoría de los grupos. Hombre, uno, uno viéndolo desde, la distancia, pues sí, pues sí dice, bueno, pues uno ya no, no anda con ese, con esa fuerza juvenil y entonces ya no está en tantos conciertos ni entonces dice, pues bueno, se estará, se estará moviendo, lo único que a uno pues no, no le no le, no le toca tanto como, como hace 20, 25, 25 años. Bien, si os parece, pues mm, vamos a ir igual tema a tema hablando un poco pues de la realidad crítica que, proyectáis desde, desde vuestras canciones. Eh, hay una esta primera que empieza cada vez más, cada vez más cerca de lo peor. Hay un aviso, vamos hacia el abismo, Pues sí, de... No sé, casualidad el que hace las letras no está aquí, ¿no? Y eh, es un poco marrón para nosotros, pero no, bueno. Pues esta canción sí que decimos eso, pues cada vez más cerca de... Que el, todo va peor, vamos. Así. Sí. Que eh, los tiempos corren y cada vez hay menos oportunidad, cada vez hay más paro, cada vez hay más corrupción política, cada vez hay más ladrón, cada vez hay... No sé, que todo va peor. No sé, y en esta canción el tema es ese, más que nada. Sí, sí, lo, señaláis y, bueno, no, os quiero poner tampoco en, compromisos, pero sí un poco hablar de, cosas, pues eh, sois un grupo de aquí de, de la Bahía, eh, vivís como, pues vivís estas, estas inquietudes que inquietudes medioambientalistas que desde luego están dejando han dejado la, bahía, pues diríamos la han la han despojado del, del, uso público y nos encontramos pues con nuevos proyectos y con una bahía casi inhabitable. ¿Cómo lo vivís vosotros desde vuestra acción rockera punk? Pues no sé, es que eso es al final lo que tú dices, ¿no? Algo que tendría que ser del pueblo de todos, cada vez está, todo está cada vez más privatizado, ¿no? Eh, quiero decir, pues lo que tú dices, ¿no? Pues el medio ambiente, que ahora van a hacer ahí en un superpuerto y tal, pues lo, mismo que con el HT, cada vez es más que al final el monte y todo eso es nuestro, o sea, es de la gente, de todos, pues como que nos lo están quitando, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros. Sí, sí, y efectivamente cada vez las agresiones son más fuertes y cada vez hay más hombres. Mierda. ¿No? ¿Nos podéis retratar, si os parece, un poco ese, ese hombre, ese hombre mierda que sale en la canción? Bueno, pues eh, bueno, el tema es cómo, cómo salió. <laughs> más rollo cachondeo, ¿no? Hmm. hay, hay un programa en la televisión que salía un tío que decía, hola, soy el hombre mierda, le hacía gracia al cantante y la letra viene de ahí, ¿no? Luego cada uno que interprete lo que quiera y yo la primera vez que lo escuché sí que interpretaba como tú dices, ¿no? Pues de personas que no aportan nada y más que nada eso, personas que no aportan nada y pues eso, un hombre mierda más. cabeza es un mondongo y su folia es un cholongo de crisis, de crisis también, no os voy a preguntar si sois capaces de, vivir de, las actuaciones del grupo, porque entiendo que, eso es difícil, pero bueno, ¿cómo, cómo os va la vida como, como grupo? ¿Qué, os aporta? No, bien, hay conciertitos, este año hemos tenido bastantes conciertos, bien. ¿Por dónde habéis andado? Por aquí, por Ripuzca, Galicia hemos ido también, y poco más, Navarra también alguno. Y por aquí más que nada, Guipúzcoa, los pueblos hay. Sí, Sutura, Sutura yo así lo que lo he seguido es, es conocido en, Guipúzcoa, por lo mm. menos así en lo que en lo que he visto, así viendo un poco también algunos conciertos. Sí, por aquí en Guipúzcoa en casi todos los pueblos habremos tocado igual. teches así de los pueblos hay bastante. En Vizcaya, menos igual. Eso, en Vizcaya poca poca hostia, eh. ¿Tenéis algún calendario así próximo de alguna actuación que...? Pues ahora tenemos el 24 de febrero en Martutene, en la cárcel. Ahí va. Y luego el primer fin de marzo en Rentería en un festival que hay en los bares y... Sí, sí, organizado... Por Arso Música. Arso, Arso Música. Sí. Y no sé en qué bar exactamente vamos a tocar, pero creo que no hay más conciertos. Pues, esos dos No, estáis estáis enrolados en ese, en ese círculo de, de Música? Eh, tenía que ir yo a las reuniones, eh, de aquí pido perdón porque no pude ir este fin de semana, pero, pero sí, yo, yo la verdad, el único que se ha involucrado del grupo en el tema soy yo. Sí. Porque yo he decidido meterme en ese rollo y, hostia, no sé, que haya una iniciativa así a nivel de Barso Aldea, porque hay un mogollón de grupos en Barso Aldea, pues me hace súper bien. Y a mí cuando Julen, el cantante Corumba, me lo comentó y tal, y desde el primer momento le dije que sí, lo que pasa que no he podido ir a las reuniones por... Eh, por cualquier otro tema. Por ensayos, supongo que por ensayos. No, pues. <laughs> Eh, ahora yo estudio en Bilbao y he estado en exámenes allí en Bilbao y no he podido ir, ¿no? Pero cuando pueda, ayudar le dije a él que iba a estar para ayudar, para todo. Y me parece bien que haya una como una unidad de los grupos que hay aquí. Sí. Muy bien, habéis hablado de un concierto en, la prisión de, de Martutene. ¿Cómo es eso? Sí, el año pasado estuvimos también tocando ahí. hay un colega así conocidillo ahí y por medio de él ahí nos ha metido así para hacer actos que suelen hacer así. Muy bien, bueno, una experiencia cojonuda, o sea, sí, la muy bien, muy bien. La verdad es que para todo el que tenga un grupo que vaya a tocar, porque es una experiencia inolvidable, tío. Y mm. te dan una lección increíble la gente que hay ahí. Ya lo creo. Yo salí de allí a ver, cuando entras sí que vas un poco... Sí, vas un poco cortado así, pero... Porque no sabes tampoco lo que te vas a montar. Yo no he en la cárcel, entonces no sé cómo es eso por dentro y tal. Y y ostras, vas ahí y ves el patio donde está el campo de fútbol con el frontón y tal, las rejas y... A mí se me encogió bastante el estómago, pero luego empiezan a salir los presos uno a uno y... son más majos los de dentro que los de fuera, la hostia. <laughs> Así, así se suele, así se suele decir cuando uno, uno pasa por, por, la, por la cárcel, desde luego se encuentra de la, se encuentra con categoría de, personas que, que no las encuentra fuera. No, sí, es, sí, es que sobre todo eso, nos dio una lección. A mí, por lo menos, yo salí de allí emocionado. Y estuve un mes entero que no hablaba de otra cosa, de ir a tocar a la cárcel, de aquel concierto. Y, joder, cuando nos dijeron para tocar otra vez, o sea, sin dudarlo. Te, agradecen un montón a eh, que vayas ahí, la alegras el día ahí, pero un montón. Súper agradecida la gente. ¿Lleváis baffles grandes así? Sí, llevamos el equipo nuestro, que tampoco suena mucho así en el patio. Eh, el año pasado tocamos en el patio, tampoco sonaba mucho así, pero bueno. Pasafar. <laughs> La verdad es que ahora yo creo que está más controlado que antes, ¿eh? lo de los altavoces. Sí. <laughs> sí. Bueno, vamos llegando al final. Estamos aquí con dos de los componentes del grupo Sutura, eh, Indica y Anchón. Los dos guitarras de este potente grupo. Oímos el himno Chuy Urdín. Esto en Vizcaya ha tenido, ha tenido también, bueno, tuvo, tuvo entonces también, hacía falta, diríamos, darle la versión punta al, al, himno de, la Real. Sí, ¿no? Los de, <laughs> los de MCD hicieron la, la canción del himno de Atleti. Pues la verdad es que no, no hicimos por esa razón, ¿no? Estábamos ahí, teníamos eh, lo que veníamos hablando además antes en el coche lo de la historia de esta canción, ¿no? Teníamos que sacar el disco y con un poco de relleno, ¿no? Para meterle, había que meter algún tema. El, disco anterior metemos una de la maqueta mejor grabada, pues ahora metemos el, himno de la Real, ¿no? Pues los cinco somos de la Real, a muerte además, y bueno, no sé, que podía haber salido mal y ostras, empezamos a ensayar y tal y no sonaba del todo mal. Entonces dijimos, va, pues vamos a grabarla y no sé, que al final para la gente también escuchar eh, el himno de su equipo sin la charanga y la el típico cantando, que algo diferente, que está bien también, ¿no? en otras radios y así ya, ya nos han puesto a mí la canción. ¿Cuál, fue? El Mauri, El Mauri, el Mauri ya que en su programa ya ha solido, en la cadena Cope ya ha solido poner esta canción y la hostia. Así. Ah, el programa de la real que tiene, ah. O sea, no sé, la, la verdad que... Ostras, mucha gente ha escuchado la canción. Nosotros algunos suelen andar en un foro de la Real y cuando subimos al MySpace la canción, el primer, la subimos a la tarde, me acuerdo, y para la noche, que mire yo, ya había tenido mil reproducciones, así en mediodía, y nosotros alucinados, ahí. O sea, subimos al MySpace, que no entra, que entra gente cada X tiempo y de repente subimos la canción de la Real y dos mil reproducciones y joder, alucinados, tío. El curvo, el curvo. El curvo, el opio del pueblo. Sí, eso sí iba a decir, que bueno, sí, el fútbol, pero el fútbol también, en el fútbol precisamente se concentran muchas actitudes, muchas fuerzas que son las criticadas un poco en, vuestras, en, vuestras letras, ¿no? Me refiero un poco a, esas actitudes ultras, a esas actitudes fascistas que, se dan en, muchos campos de fútbol y, no eso que real, ni el Atleti, ni tal y como está hoy el fútbol, está también se está nutrida de eso. Sí, al final solo hay que mirar el palco, ¿no? O sea, eh, en un campo de fútbol ya está dividida la gente que paga su abono, la gente que curra para pagarse abono, con la gente que está ahí invitada, que si políticos, que si gente importante, que si... O sea, al final el fútbol también es oh, política. ¿no? Y en todos los campos se ve. Y luego las aficiones, pues cada uno tiene su hinchada, pues los del Madrid de los Ultrasur, pues eh, la Real de la Peña Mújica y tal, y cada uno tiene ya su forma de pensar, ya, o sea, que no sé, que... O sea, el fútbol también eh, se ve lo que tú dices, ¿no? lo que nosotros criticamos. joder, es como cuando ves eh, en el palco del Madrid a Aznar. Ahora, ¿qué pinta Aznar ahí, en el palco? <laughs> o sea, no sé después de no sé cuántos años de que se fue de la presidencia, ahí sigue todavía, la gente acordándose, no sé. No sé. Eh, el del fútbol ya está llegando a unas dimensiones un poco exageradas, me parece a mí, la verdad, sí. Bueno, me decíais que el próximo 24 de, febrero actuáis en, en Marcutene. Sí. Y bueno, y si salís de prisión, ¿cuál tenéis así el próximo concierto donde os puede ir a ver la gente de, aquí? de Sí, el que te comentaba antes, el de Warso Música, el del festival Ajá, Sí, sí yo creo que creo que tocamos a la tarde, me parece. No sé en qué bar, ¿eh? pero creo que van a ser en diferentes bares a la tarde y luego ya a la noche va a haber en el Gasteche ya una fiesta bastante gorda. No sé, es la primera edición, ¿no? Son los nervios de la, primera edición, siempre hay esos nervios de cómo va a salir y tal, ¿no? Hmm. Pero, no sé, yo creo que en aldea hay grupos que si no, Yarzun, en Pasajes, en Rentería, en Trincher, en Lezo, hay varios grupos de música. Si todos nos involucramos un poco puede salir algo bonito de aquí. Sí, y se le puede dar un poco, un, no sé si un impulso o un toque de, dirección a la escena, sí, sí, a la escena y que pues que se ve un poco todo un tanto un tanto parado, ¿no? Con todos los grupos que, hay, como dices, ¿no? Sí, parado y sobre todo cada uno por su bola es lo mm. que veo yo, ¿no? Cada uno va a su aire no sé, que al final también a cada uno le gusta estar con su cuadrilla, con, en su pueblo, en su local y tal, ¿no? Pero a la hora luego de montar concis y igual sí que, no sé, cada uno va a, su bola y, y, está bien que haya como una asociación así que mire por el bien de todos los grupos de su Aldea, ¿no? Hombre, mm. claro está que el que está montando todo esto no va no le va a hacer, no le va a dar todo hecho a un grupo que no se moja nada. Así es. No, no. o sea, <laughs> hay, una asamblea, en esa asamblea se juntan X grupos y esos grupos van a ser los que van a tener voz y voto en el, funcionamiento de esa asociación. El que no va, vale, eres un grupo de Aldea, pero no estás metido en este rollo, no te vamos a dar eh, la comida masticada, como se dice, ¿no? O sea, la autogestión es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que implicarse, compartir y. Eso es, al final es nuestra ideología es así, autogestionarse y. Nadie nos ayuda, nadie nos ayuda. Y, joder, nosotros no vamos a estar. Nosotros que no tenemos ayuda, vamos a estar ayudando a un tío que no sé, que también puedes venir a la asamblea una vez al mes, que no cuesta nada, ¿no? Sí. Y ayudar, aportar ideas y tal. Que a mí también me apetece igual estar en casa tirado o en el local con los amigos, pero una tarde no sé, que igual yo entiendo que una persona ya que tenga hijos y tal, pues que le dé un poco más de pereza, pero que hay chavales de 18 o 20 años que en vez de estar en el local tirado, joder, vete y haz algo por la escena, porque ostras, es algo que tenemos aquí, algo bonito, algo que se puede explotar, porque mm. no es que hay solo grupos, que hay grupos buenos, ¿verdad? Sí, sí. Joder, eso hay que explotarlo. Y mm. ahora más que nunca, la época que vivimos, que haya grupos que de verdad critican en sus letras, pues como puede ser nosotros, o grupos que igual no es eh, música punk, pero que en sus letras también critica, eso hay que explotar ahora, ahora es el momento de explotar todo eso. Bien, eh, sois de Trincherpe, sí os preguntaré por la sala Mogambo. La sala Mogambo, desde luego, nosotros pues siempre tenemos aquí, siempre nos nos envían por los conciertos que tienen para, el fin de semana. Es una sala importante, pienso, para, Sí, para Trincherpe, pues sí, sí, hay mucho movimiento ahí en la sala Mogamo. Todos, Muchos grupos también. Sí, casi todos los fines de semana hay conciertos, grupos extranjeros. De, por aquí igual es la sala que más grupos mueve así de, música y de todos los estilos también, o sea... Mm es el parecer aquí desde, desde la radio, un poco porque nos envían la, información de, conciertos y todo esto, y desde luego son, pues no son grupos que uno, que uno conoce, pero sí entiende que estará el, el interés de, todos y, un recorrido largo que tiene. Sí, sí, ya, tendrán años, 10, 12 años o más, igual, organizando conciertos. Eh. Bueno, pues estamos ya en la parte final. Nos despediremos con un tema que, vosotros pidáis y últimas palabras. Bueno, la de Estrella del Pop, ahí. La Estrella del Pop, sí. Va, la última, la de Estrella del Pop y... Eso, pues gracias a Chinchilli por hacernos esta publicidad ahí, por pasar este buen rato y... Que a ver si nos vemos el siguiente polo por ahí. Sí. Eh, estaremos informados de un poco de esta de este bolo que tenéis allá primeros de marzo en el entorno de Barso Música. Julen también es un kid aquí en la, Irati la nos tiene nos tendrá y supongo que pues un poco ya nos, nos lanzará el listado, por decirlo de una manera, de todos esos conciertos que se van a desarrollar pues por el entorno de, la bahía, los diferentes pueblos, o es solo en Loreta en principio. Es... En principio la idea es hacerlo en Loreta, más que nada porque igual es el pueblo más grande de, de Aldea y porque se entiende que se puede juntar más gente que en otro pueblo, ¿no? Hmm. En principio es en Rentería y también como hay más bares que en muchos otros sitios, hacerlo en Rentería y a ver. y que se extienda por, por todos los pueblos de, la bahía, que, en sí ya es todo un universo. A ver, el, joder, sería bueno, ¿eh? La hostia. Os agradecemos pues el haberos acercado aquí a, a y Quiratia ah, También pues nos retroalimentamos unos con otros y, bueno y nos y nos conocemos un poquito más las personas que vivimos en este entorno. Gracias otra vez. Gracias a ti. Vuestro, este micrófono siempre está, está abierto con, con vosotros y nos despedimos con esta estrella del pop. ¿Se lo dedicamos a alguien? Para es que estará escuchando eh, ahí Pues venga, para Nars, que es a la persona que, que conocí, como digo, en, en este concierto ahí en, en Novato. Gracias. A yo. Ratian. batean grafiti tailerra lakasita gaztetxean irunen, arratsaldeko irutarditan. Esan bezala, ba, grafiti tailer le lehiak eta antolatu da, irunen, lakasita gaztetxean. Parte hartzailea grafitiak margotzeaz gain dokumental bat ere izanen da ikusgai, eta ondoren eztabaida bat egongo da. Jarraitzen dugu gure agendarekin, eta arratsaldeko bostetan, endaian mediatekan ipuikontalaria iru otxo ikuskizuna, irudiz eta musikaz lagunduriko ipuinak izango dira. Aste osoa badalamagu aipatzen irratian, ba beste baten alde, espigituralan lan ondia gelditu, ba manifestazioa izango dela, barratxaldeko bosteritan, ba, donostiko bulebarretik abiatuta, gaur entzun dugu baitare elkarrizketa, eta bertan ba, deialdi egin digute, ba, bertara juteko. Gogoratu, arratsaldeko bosterritan, donostian beste gipuzkoa baten alde, azpegitura lan ondia, gelditu, manifestazioa. Kuina dauka gortikan, benga, jartzen dugu kuina, eta gero jarraitzen dugu agendaren beste satiarekin. Amalurra maite dugulako Azpia egitura lan handia gelditu dura handiko trena Erraustegia Jaizki belgo superportua Oiartzu lezo gaintxurizketako Plataforma logistikoa Irungo olabarriako ternika Donostiako metroa Zubietako makroespetxea Gura bideak, topista Gipuzkoa desberdin baten alde Jendarte eredu aldatu Azpia egitura gelditu, gelditu. Otsaiak lau, donostiako bulebarrean manifestazioa. Manifestazioa. Askida. Denok kalera. Mugu izaitez. Eta hortzak erakutsi. Bueno, eta bueltatzen gara manifestazio ondoren zer egin daiteken jakiteko bajendarekin. Lesoko gezalan, arratsaldeko zazpitarritan, larun batean ari gara, deiagu antzerkitaldearen gure bide galduak. Larun batean ere bai, gaueko biatzitan, bat trintxerpeko bidebitako kontadores gaztelekoan, Xota MC eta El Cabron del Barrio trintxerbetik atera gabe, mugan boaretoan, fiesta nes show. Eta kizorutan, edo jatzen jartzen honen ordua, gaueko amarrak aldea, imaginatzen dugu. Mm. Aita lehenago, arratsaldeko zeitan, arkaitza tabernatik, hemen horeretan, abiatuta santage da bezperako koplak, bueno, pentsatzen dut, leku guztitan izango direla koplak, horretan eta baitare ba ondarri bint, irunen eta endaian eta hori hartzunen eta beste dain bat, dain balekutan Euskal Herriko herri askotan. Horretaren kasuan, ba, Xenpera Albertxo Eskola, erentzako gazteak eta lagua izetarak, eta eka kantolatutakoa da, eta esan bezala, ratxaldego zeitan, abiatuko da, arkaitza tabernatik. Eta astea bukatzeko bizita, bata donostian, kursalen, eguardiko amabitan, igandean, proiektu berria abiraziko du egin dezagun bideak, herria, herrira mugimendua. Eta azkenekoa bendaian Baskaria izango dela, eguardiko ordu bat eta erditan. Bizintxo Baskari bat egingo da, irurogeita baino gehiago, duten endaierrentzat. Bueno, eta hoxe izan da gure agenda, honekin ikustuta gurtzen garela, ez, aste honetaz, eta bueno, urrengo astean espero dugu pixkaba bero geixio egitea, baina bueno, ez dakigu, neguan gaude eta neguan tokatzen dena da, hotze egitea. Bera, txanoak, eskularruak eta kaltzetin potolo batzu jantzi, eta asteburua ondo pasa, eta badaukazue ba, egiteko gauza mordoska, ba, gure agendan esan dugun bezala. Ondo segi, eta... amaika egiteko ari gara. Emakumea abertzaleon bosgarren topaketa feministak leitzan, martxoaren bi hiru eta lauean. Amar urte egin ditugu eta amaik egiteko ari gara Euskal Herria feminista eraikitze bidean. Euskal Herrian bizi dugun egoera politiko eta sozialaren aurrean feminismotik eraikitzen jarraituko dugu. Bestelako eredu ekonomiko sozial feminista baterantz prozesu demokratikoan feministon parte hartzea zehaztu. Izen ematea eta informazio gehiago hemen. Dimila topaketafeministak.wordpress.com Idatzi EHB Feminista abildua gemail elbidera edo deitu 6 azpizortzi 2 lau 6 0